i ovo to sabranje u ime gospodnje. Danas imamo i izuzetni događaj u našoj crkvi, našoj mitropoliji. To je sabranje sveštenstva naše mitropolije. Sabranje u ime gospodnje po riječi gospodnja gdje su dvojica ili trojica sabrani u ime moja, tamo sam i ja ta sabranja oko episkopa, prezvitera, džakona i naroda Božijeg, to je ono što je u samoj prirodi crkve Hristove, oka crkva postoji svih ovih 2000 godina, pa je jedan od velikih svetitelja i mučenika crkve Božije je Bogonosac zapisao tamo gdje je episkop sa prezviterima, sa džakonima i sa narodom Božijim gdje oni služe liturgiju, tamo je jedna sveta saborna i apostolska crkva Božija. Evo danas upravo ovdje to se i dogodilo i događa. Ovdje je sabrana sva crkva Božija, svih vremena i svih vjekova u ime gospodnje u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, silom Božjom i silom Duha Svetoga, tako da i ovo sabranje našeg sveštenstva mitropolije je nastavak tih vjekovnih sabranja u crkvi i svjedočanstvo crkve kao sabranja Božijega koja ima za glavu gospoda Hrista, a mi smo njegovi časni udovi, svaki od nas ima svoje služenje po Božjom daru u Božjoj crkvi. Tako da neka bi Gospod blagoslovio naše prezvitere, naše sveštenstvo, naše parohe, da djelaju djelo gospodnje i da mi svi zajedno se držimo one Kristove riječi koje se odnosi na njega, da nije došao da služi, odnosno da mu služe, nego da služi i ne samo da služi, nego i da život svoj polaže za bližnje svoje. To je naše zvanje hrišćansko, a prvenstveno to je zvanje nas episkopa. A evo danas imamo i našega brata Joakima Pološko-Humanovskog iz mučeničke stradalne ohridske arhijepiskopije, čiji predstojatelj, evo već po sedmi put se nalazi u tamnici, užasnim uslovima, ali ispunjen vjere u gospoda i vjernosti i jedinstvu crkve Hristove, on nosi taj svoj krst. Samo možete da zamislite da on kao arhijepiskop u ovom trenutku nalazi se u tamnici Idrizovo u Skoplja, gdje u toj prostoriji u kojoj se on nalazi, nalazi se još 35 zatvorenika, među kojima su i zločinci raznih vrsta, imaju samo jednu kiblu i on se tu nalazi, evo već duže vremena, veliki podvig i veliki podvig, ispovjednik Hristove vjere i Hristove crkve i daj Bože da to njegovo ispovjedništvo bude sveti klasac za jedinstvo crkve Božje Ohridsko, Ohridske Klimentovske crkve, najsvetije, sveti Ohrid grad, to je ognjište duhovno, sveukupnog pravoslavlja, naročito među slovenskim narodima, zato je i demonska sila i pozavidjela da bi oskrnavila tu svetinju, tu svetu crkvu, taj korijen sveti, svete crkve Božje na ovim našim prostorima i među našim narodima. Daj Bože da ispovjedništvo našega brata, arhijepiskopa e, Ohridskog i mitropolita Skopskog Jovana, da to bude kvasac i da bude podsticaj na pokajanje našoj braći koji su u raskolu takozvane makedonske pravoslavne crkve da se otrijezne i da prije svega, iznad svega i oni služe na prvom mjestu Hristu Bogu, a ne interesima, bilo kakvim zemaljskim interesima, ne znam, nacionalnim ili političkim ili, ili interesima partijskim koje su danas preovladali na ovim našim prostorima da se oslobode od tog i takvog idolosluženja i da se i oni vrate tom služenju Hristu Bogu i crkvi njegovoj i da time i oni prihvate jedinstvo crkve Božje u Hristu Gospodu, jer u crkvi Božjoj nema ni Grka, ni Jevrejna, ni roba, ni slobodnjaka, ni Ukrajinca, ni Makedonca, ni Crnogorca, ni Japanca, ni Afrikanca, ni Njemca u crkvi Božjoj smo svi jedno u Hristu Gospodu, Bogu našem. E to treba da shvate i savremeni pravoslavni narodi i njegovi, njihovi čelnici, episkopi, prezviteri, džakoni i svi vjernici da shvate tu veliku i svetu tajnu crkve Božije koja nije podređena zemaljskim nekakvim veličinama i služenjima, nego jedino se ona služi Hristu Bogu i priziva sve ljude i sve zemaljske narode da se poklone Ocu i Sinu i Duhu Svetome i da njemu jedinome služe i da se njemu jedinome klanjaju. Dakle, neka Bog ukrijepi našega arhijepiskopa Jovana, kao neka gospod spase i drugog mitropolita Antiohijske pravoslavne crkve Pavla i Jermenske crkve Jovana, za koje se i ne zna već godinu dvije dana, oni su kidnapovani i ne zna se da li su ovdje još na zemlji ili ih je gospod prizvao e, sebi, a bilo i jedno ili bilo i drugo, sigurno oni su živi pred gospodom i oni su ispovjednici i mučenici koji stradaju za crku Božiju, za ime Božje, za pravdu Božju i za Božju istinu, pa će zato gospodi nagraditi i za njihovo stradanje i za njihovo ispovjedništvo molitvama svih svetih i molitvama svih mučenika Hristovih Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.